บุ๊กทูสี่สิบจตรเดเซตการสอบถามทางปีตติซา a ูตขอโทษค่ะิสวินิเตช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ Možete li mi pomoći? แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมคะ Gdje ovdje ima dobar restoran? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะ Idite lijevo iza ugla. ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ Zatim idite pravo jedan dio puta. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ Zatim idite stotinu metara u desno. คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ Možete također uzeti autobus. คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Možete također uzeti tramvaj. คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ Možete također jednostavno voziti za mnom. ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะ kako da dođem do futbalskog stadiona. ข้ามสะพานไปค่ะ Pređite most. ลอดอุโมงค์ไปค่ะ Vozite kroz tunel. ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ Vozite do trećeg semafora. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกค่ะ Skrenite zatim u prvu ulicu desno. ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสี่แยกถัดไป Zatim vozite pravo preko sljedeće raskrsnice.